บุ๊กทูเก้าสิบเอ็ดอนิส์อนุประโยครองลงมาที่หนึ่ง Bisætninger med at et หวังว่าพรุ่งนี้อากาศจะดีขึ้น Vejret bliver måske bedre i morgen. Jeg ved, at han kommer. เขาโทรมาแน่ Han ringer bestemt. จริงหรือ Virkelig? ดิฉันเชื่อว่าเขาจะโทรมา Jeg tror, at han ringer. วายมันเก่าแน่ Bilen er sikkert gammel. คุณรู้แน่หรือ Ved du det n ø j a g t i g ดิฉันคิดว่ามันเก่า Jeg formoder at den er gammel. หัวหน้าของเราดูดีมาก Vores chef ser godt ud. คุณคิดอย่างนั้นไหม Synes du, ดิฉันว่าเขาหล่อมากทีเดียว Jeg synes endda, at han ser rigtig godt ud. หัวหน้ามีแฟนแล้วแน่ๆ Chefen har bestemt en kæreste. คุณคิดอย่างนั้นจริงๆหรือ Tror du virkelig? เป็นไปได้อย่างมากว่าเขามีแฟนแล้ว Det er meget muligt, at han har en kæreste.